vi slažete da mi od danas krenemo raditi jedan drugi tekst a to je Vasitijska akida samo tekst od Ibn Taymije ona nije još prevedena onaj tekst, preveden je komentar određeni koji je sažet a vidjeli ste ono malo knjigu Vasitijska akida ali to je <clears throat> komentar preveden sam tekst on je sažet u onom pa ako se vi slažete možda je tako najbolje <laughs> ovaj, jer sad da ponovo čitamo one tekstove, fetve, ovo, ono, to već ima prevedeno. A knjiga nije skupa, čini mi se 10 maraka da su. Jeste, skupa. 10 maraka je prevedeno. Znači Jes, imaju puno više naslova nego mi i imaju puno više kreacija. Vidio sam da su sad počeli arapski jezik ilustrovano da pravi one početnike za malo veći stepen i ostalo. Više problema, to je već pripremio Pa ne, ne, što ti vjeru, ja sam... Oh. Ajde, šta je ovo? Ne, ovdje, sam ajde, priča. Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, Čašmi, Bez ikakvih problema nema. Čak, ja sam počeo dva puta ovaj, tamo i vamo granice. Kasnije sam kad sam prošao, skonto sam da nisu mi ni vozačke tražili, ništa, ja vozim. Samo pasoš, pune moći, ovo ostalo. Ide brzo, ne, ne gasiš auto, samo hajde proći, proći, proći. Dobro, sam gasa, dole kako je situacija. Isto. To je bilo smir, možda postoji napetost, nema sumnje, vjerovatno ima tih, ali kad uđeš ti kao stranac, kao neko ko odradi svoj određeni posao koji želi, nema ništa. Ono me zapravo ošao s toliko, možda je situaciju, znaš, kako kod drugih problema, ima ono, da lajeva. Pa ja moram otići, šta ću, moram to završiti, ali ja nemam običaj lunjati onako po gradu, kako to kaže, ako ne godim, <laughs> ovaj posao ručak, Nije da ne nam želim isti ti, neki, znaš, drugi su malo agresijeni, znaš. Jesu, jesu. Moram i doći. Mada ne moramo ono kratko. Vizujemo, oni ne šli da me vizuju. Dobro. Bismillahirrahmanirrahim. Zašto je ovaj tekst važan? Na, <clears throat> naziv Vasitijska kida. Naime, došao je čovjek iz jednog mjesta koje se zove Vasit. Mjesto, grad, zove se Vasit i bio je Kadija u to vrijeme. I on je došao kod Ibn Temije i kaže njemu, šejh, ja imam povjerenja u tebe. Ljudi su se u vezi sa vjerovanjem Akaidom razišli na bezbrojne skupine. Molim te, napiši mi kratko u šta ću vjerovat i da bude dokaz kod Allaha za mene.